zahvata moj oprost i milost. Zašto? Zato što taj kad tu stani i čuće vjerovatno nešto, Allahovom voljom i dozvolom, primit će ono što ga Allah te bar kretala obavezi. I njega obuhvata taj oprost. I zamislite, zato, braćo moja, korist od sticanja znanja je stvar koja se ne može izmjeriti. Jer stvar koja se ne broji je stvar koju ne smijemo nikako omeđiti. Noća ću doći, sutra neću, iduće hrte na sabah me gore me nema. Ne. Jer je znanje vrst svakom pojedincu. I kad propustiš samo jednu stvar, jednu noć propustio si veliko dobro. Jer je znanje, kako kažu islamski učenjaci, preće ti od hrane. Jer bez dina, ako dođeš na sudnji dan, dolaziš kao nevjernik. A bez hrane, kao gladan, dolaziš kao šehid. Sa dinom. Ha? Wallahi je tako. Zato uzvišeni kaže u ajetima Vesari u ila magfireti min rabbikum wa jannati narduhet se ma vatu al ardu uiddatil mutaqid. Kaže uzvišeni Allah te bareke wa ta'ala, kad kažemo uzvišeni, naš gospodar, i kad govorimo Allah, to nije da je naredio poslovođa, to nije da je naredio tvoj komadant, nego Allah te bareke wa ta'ala, načuli još i dobro. Stani, kaže uzvišeni, nešto govori. Šta nam kaže Allah? Kaže, osari ula manfire, kaže i nastojte da zaslužite oprost gospodara svoga. Zatim kaže dalje, min rabbikum jannati ardu hat samawati wal ardu uddat lil muttaqin kaže nastojte da zaslužite oprost gospodara svoga i džennet prostran koliko nebesa i zemlja pripremljen za one uddat uddat lil muttaqin koji se koga Allaha boji A ko su ti koji se Allaha boji? Allah uzvišeni za njih pripremio džennete. Da li će čovjek koji se boji Allaha, uraditi nešto što ljuti njegova gospodara. Jer za njega ovaj dženet nije pripremljen u protivnom. Da li će čovjek koji radi nešto čime izaziva sržbu gospodara Azeveđel biti od onih kojima je pripremljen dženet? Allah uzvišeni kaže naprotiv nastojte da svojim dijelima, svojim radom, svojom bogobojaznošću zaslužite dženeta oprost gospodara svoga. I ovdje je došlo, Vesari vila magfire, nastojte, šta? Dajte sve od sebe, da zaslužite, kako bi vam, kaže uzvišeni, ja oprostio, kako bi vam obasuo svojom milošću. Kako je moguće da čovjek radi za džennet, a ne zna svoga gospodara? Kako je moguće da čovjek ulazi u nešto što je pripremljeno, za one koji se Allaha boje da uđe u džennet, a on ne zna kome je gospodar ili laže. Ja kaže, vjerujem u Allaha, pa što ga se ne bojiš onda? Zašto mu ne padaš na srdu? Zašto njega ne moliš za oprost? Zašto Allaha ne moliš za ustje ove dave i dina? Zašto njega ne moliš da uništi ono što treba da se uništi? Ako ga se bojiš, a ti ga se ne bojiš, Jer da ga se bojiš, uzvišeni kaže da je pripremljen džennet za one koji se njega boje. Ujde fil mutakej. Jel da? Za one koji se njega boje, to je taj džennet. Pa kaže dalje uzvišeni. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين قاظمين على الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين kaže Allah tebareke taala zatim kad smo rekli malo prije, pripremljen džennet za one, kada je rekao uzvišeni, za one koji se njega boje, idemo dalje za koga je pripremljen džennet, Kaže dalje, za one koji kad su u obilju, kad su u oskudici, udijeljuju i oni koji sržbu savlađuju, za sve ove je pripremljen šta? Onaj džennet, kako smo rekli. I ljudima praštaju, kaže, Allah voli one koji dobra djela čine. Kaže, vallahu hibul mohsinin. Allahu akfer. Gledajte, Sjedi Ovo sam rekao, ovo mališanu s moje leve strane. Ovaj, i pogledajte, kaže uzvišeni, kada kaže ovdje u ajetu pripremljen džennet, za koga? Za one koji se Allaha boje. Za one, Hamza nosi ga sebi. Za one koji se Allaha boje. Pripremljen džennet. I pogledajte, kaže, kaže uzvišeni, znači da, zara, da nastavimo da zaradimo ovaj džennet, pripremljen za one koji se Allaha boje. Pa onda opisuje, jer ovi koji se budu Allaha bojali, kaže, bit će oni koji kad su obilju davaće i kad nemaju, opet će davat. To su ti koji se Allaha boje, kaže, i udjeljuju i koji sržbu savlađuju. I kaže, i drugima praštaju. I na kraju ajeta dolazi. Ovo je veoma važno. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mi svi znamo, jel da, kada se dijeli iman, on se dijeli na obavezni, na fard asliman, zatim na vađib iman i na iman koji je mustahab. Zašto ovo govorim? Ovaj mustahab iman, to su oni koji su muhcini, koji imaju ova prva dva, osnovni iman, obavezni iman i ovaj zadnji iman. Osnovni iman, jel da, to ti je šehadet i da imaš namaz. Jel tako? obavezni iman, taj ko ima to kod sebe ima osnovni iman, osim da nema kufra i širka. Ne daj Bože. Zatim vađib iman, to su oni koji ne čine, ne čine velike grehe. To su oni koji ne čine velike grehe. Nisu facici, ne kradu, ne bludniće, ne zinalće. Kad ovo čovjek od sebe nema od ovih greha, ispunio šta? iman koji je koji obavezni. To je drugi. I ovaj treći mu stehab kod njega ovdje stajemo. Jer uzvišeni kaže Wallahu hibul muhsinin. Kod ovih treći kaže Allah voli one koji su muhsini. A muhsin se postaje šime samo stehabima braćom. Da dijeliš, da daješ, da se boriš na Allahovom putu, da radiš danonošno za Allahov vjeru. To su oni koji su šta? Muhsini. Muhsini. I vidite šta uzvišeni kaže. A Allah voli muhsine. Allah te voli. To su oni koji se trkaju da uđu u džennet. To su oni koji trče gdje god da ima kakvo djelo, šta? Da zarade džennete gospodara te bareke o ta'ala. Jer pogledajte, sa ovim obaveznim imanom čovjek inša Allah u ta'ala ulazi u džennet. Ako je bio, bio veliki griješnik, ako mu Allah oprosti to u njegovoj volji, ako ga kazni, pa on je milostiv i pravedan je. Jel da? Ali, uzvišeni te bareke vatala, muhsinim obećava, firdeus, džennete, šehidluk, a? To su oni prvi, uvijek prvi. I zatim kaže dalje. Allah te bareke vatala kaže, u lajke hizbuhum, magfiretum magfiretum min rabbihim wa jannatun tajri min tahti al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajru al-amilin kaže njih čeka oprost gospodara svoga njihova i dženetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostani, ostati, kaže, a divne li nagrade za one koji budu tako radili? A divne li nagrade za one koji budu tako radili? I pogledajte, braćo i sestre, u ajetima, Allah uzvišeni navodi, nastojite da zaslužite oprost. I kad govorimo, kako smo rekli malo prije, u mustehabima, da imaš sebi, jer deređe u džennetu se zarađuju mustehabima, braćo. Da radiš, radeći dobra djela, što više možeš. Što više možeš, jel da, da bi šta? Zaslužio visoke deređe kod gospodara Tebara Kevetala. Jer svako od nas, i šta je ta želja za džennetom? kad se govori u ajetima čežnja da uđeš u džennet. Ovo je veoma teško objasniti. Možda je lakše shvatiti nego objasniti. Pogledajte, svako od nas, kada, dođe, kada živiš kod svoje kuće, ne ima aština te snašla, nema. Nema teško, jel da, malo kod nas to nije imao. Nema pile, nema koka, <laughs> nema u frižderu, sve prazno. Samo ona suha germa se smotala, malo i to je sve. Jel da? I, i ugledaš jednom, nema ni struje u frižderu kaže, nisi platio račun, gotovo, završeno. Svako od nas je to, jel da, prošao, alhamdulillah. Ali vidite, i kad, i onda te Allah te bar kretala, e, neće te ostaviti, ne skiraj se. I onda te obaspi milošću i onda dođe, jel da, ono što bi rekli, od nekle, ne od gospodara došlo. I onda odeš sa ženom u podjeru, pa kupiš ovo, kupiš ono, e, puno sve. I onda ti nekako, jel da, prsa ono, uh, handula, platili smo pr, puna prsa došlo korte nosiš, evo i ti si jednom tu, jel da? E, vidite, e ona čežnja, kad si bio u neimaštini ili nema, i ona čežnja da i ti jednom napravi žena jednom baklavu, subhanala ili ono, uzmiruše u redni, ono, s batacima, jel da? I ona čežnja tebi se sad je vidiš i ono pulci nekako, djeca oko tebe, žena, handula, struja plaća na telefon, sve je tu. E, vidite, i ti si sad sretan i radostan. Evo ga, alhamdulillah, gotovo. A zamislite, ovo govorim samo radi nekakvog prikaza, mada je to veoma teško, a zamislite kakva naša čežnja treba da bude za dženetom. Zašto? Jer smo ovdje siromasi, braćo. Sa svim ovim da imaš, internet, telefon, struju, sluge, posluge, pare, zlato, sve siromasi. Sve ćeš ostaviti, vallahi. Sve će ostati za tebe. E čežnja čežnja da imaš trajno i vječno, to je ta čežnja koja treba da bude kod nas. Da kod tebe bude čežnja za ovim džennetom, da imaš kuću, da u toj kući ne, ne brineš se za podmjeru i za struju, da u toj kući ne brineš se, hoće li te šta zabolit, ima li tuge, ima li muke, ženo šta ćemo za doručak, kako ovo, kako ono, ne. Za ovim stvarima, braćo i sestre, moramo čeznuti. Moramo čeznuti tako mi Allaha jednog. Za ovim džennetom. Zašto? Jer ako čezneš i ubijeđen si da te čeka nerad, jel da, u džennetu, odmaranje, radiš šta hoćeš, šta god poželiš imaš, to je ta čežnja i za ovim mora da čeznemo. Zašto govorim? Jer kada počneš da čezneš za kim? Da vidiš poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da bi vidio Omer Agil Hataba. Aishu radijallahu anha. Fatimu, ako hoćeš da je vidiš, ako hoćeš da čezneš za tim, moraš da čezneš za onim za čime su čeznuli oni. Za džemnetom. A kad se počne čeznut za džennetom i za njegovim odajama, onda ti počinješ da tražiš gdje su te rafe ovde na Dunjaluku da i mi kupujemo. A? Pa u sebi, u jednu korpu, mećem, a ovdje ću jedan kroz jedan plac do Omerovog Ibn Hataba, u drugu korpu, e, ovdje tražim sebi oprotkog gospodara, pa ovdje nosiš korpe, jel da? Da napuniš dobro. Kada dođeš na sunji dan, da bi dobio šta? ove oprste. I da bi ušao u milost svoga gospodara. I da tamo kad dođeš, izaberi šta hoćeš. Samo pomisliš, ono dolazi. Nema gladi, nema muke, nema više iskušenja. A tako mi Allaha jednoga. Dženecki plodovi se beru sa sijanjem drveća koje se zovu iskušenja ovdje na Dunjalku. Ovdje siješ ta iskušenja, kad ih prođeš, plodove ti iskušenja bereš u džernetu. To je tako. A onaj ko hoće da ovde reže ova drva i da ovde sjeće ta drva, da ga ne bi ništa promaklo, da ga ne bi ništa taklo, da ga niko ne bi prstom mrnuo, kako misliš ući u džene? Kako misliš ući u džene? Koji je to poslanik? ali salatu wasalam, ili njegov pomoćnik, ili onaj njegov sledbenik uživao ovde na Dunjaluku, dajte dokaz da ga vidimo. Nemoj ti meni, rođo moj, ako si čuo da je Omer ibn Hatab ili poslanik ili ne znam ko da caba, jedan dan kaže i oni su jeli pili. Jesu, vallah, jeli pili. Jesu. Ha? Kako? Koliko? Kaže, Ajša, po tri mjeseca radi Allah, kaže, znalo se desit da nismo zapalili vatru da zamješamo hljeb. Valahi, mi smo bogati. Ja sam ostavio kod kuće ženu i porodce puni su ko šišane, što bi rekli bosanci. Nemamo, za, sve nam gospodar dao. Imamo braćo, valahi. Uživamo, valahi, uživamo. šta nam onda treba? Kako da zaradimo džennet gospodara te bareke Tebare Kevoteala? Da se brinemo stalo u našoj nafaki. Braćo, Allah uzvišeni, jedno njegovi uzvišeni imena i savršeni svojstava je ar -Razak. Onaj, i ono R u arapskom jeziku, je onaj čija obskrba nikad ne prestaje. Vlast njegova ne nestaje. Kakvog mi gospodara imamo? Onaj čije rasve ne mogu presušiti. Kada bi se sve potrošilo na zemlji, njegova šta? Snaga ne opada. Gospodar naš sve ima, braćo. Takvog mi gospodara imamo. To je ta obskrba koja će nas i ovdje obuhvatiti i imamo je i u džennetu. Trajna i vječna. Er razak, to je naš gospodar. U džennetu vječno idemo, iša Rautala. Molim Allah da budemo ti. Vječno idemo, braće, u džennetu. To je er razak. Nema prekida. Gledajte kakvog mi gospodara imamo. Nema da nestane više banana. Nema gladi. Nema tamo u dženetu, nema nestat podmjera, braćo. Tamo sve ima. Meso, ptiće, šta hoćeš. To je razak. Kakvog gospodara imamo? i narodi prije nas i poslije nas koji dođu. Neće ti trebat korpa. Ne treba ti vidjet karta. Ne treba ti oni računi. Ništa u džennetu. Ovdje polažeš račun. Ovdje spremaš u svoje korpe, brate i sestro. Ovdje puniš korpe za dženneta. Na sudnje dano nema više vremena. Nastojte da zaslužite oprost. Nastojte da radite što više da bi zaradili džennet i da napunite sebi korpe. Kada dođu na nizanu pa te korpe stane, stane jedna korpa, a evo me na sabahu, vidi ga. Evo me ovde, evo me ovde radim dobro djelo, tu sam, knjiga dolazi, ni mali ni veliki, ništa ne izostavlja. Ili oni, nažalost, po navodnim znacima, našu možda, oni što neće ni polagat ništa. Sve ima, hajra direkt u džennet ulazi. I na sudnjem danu sjedi sa desne strane svoga gospodara Tebare kretala. Allah, molim da budemo ti. I gledajte, kaže uzvišeni dalje, kada upisuje, kada poziva, kada govori svojim robovima, kaže, ja i badi, la na alaikum uli jaume, wa la antum tahzenun. Kaže, o robovi moji, za vas danas straha neće biti. Pogledajte kako Allah te barake od tala doziva svoje robove. Ja i bani. O robovi moji. Kako može čovjek, subhanallah, na milijardu dokaza, braćo, uzvišeni naziva robova na svojim. Kako ćeš biti njegov roba, neš da mu robuješ. Radiš u firmi i direktor ti kaže, momako, danas si ti ovde poslovođa i ti si poslovođa To treba da radiš, to, to, to i to. A ti čitav dan po firmi trčiš i vićeš, ja sam poslovođa. Ja sam poslovođa. Direktor mi rekao da sam poslovođa. Čovjek te gleda, si normalan. Ama čoveče, idi radi ono što ti rekao. Ne, ne, ja sam poslovođa. Ti si lud, dobijaš kartu napolje, neš doplate. A uzvišeni ovdje naziva u robovi moji. Ko su robovi njegovi? Ko to može da kaže da moj rob, a ne klanja? Čiji si rob? Allahu, pa zašto mu se ne klanjaš? Zašto ne podaš Allahu na seždu? Da vidi vidimo se njegov rob. Zašto lažiš? Lažiš sam sebe. I uzvišeni kaže, o robovi moji, za vas robovi moji, za nas straha nema danas. Nema straha, ja sam danas u vašoj zaštiti. Pa zatim kaže, dalje, Allazine amenu bi ajatina vakano muslimin. Gledaj ovo, kaže uzvišeni, oni koji su šta? u ajete naše vjerovali i poslušni bili. Ovdje je prevedeno muslimin, muslimani bili. Što znači? Pokorni robovi Allahu. Originalan prevod. Oni koji su poslušni bili, prvo su vjerovali u naše ajete, a šta prvo moraš? Moraš prvo vjerovat. To ti je osnova. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Kad kažeš da nema Boga osim Allaha, rekao si da vjeruješ i onda moraš šta poslušati. A to je Muhammedu Rasulullah. Jer je Muhammedu Rasulullah praktična primjena la ilaha illallah. Jasno ko da. Jel da? Kako kaže poslani sada sredem, i po noći i po danu, i kako jasno. La ilaha illallah. Muhammedu Rasulullah. Ovo la ilaha illallah je vjerovanje. Aslu. Aslu. Znači naša osnova, u solu din, temelji vjere. Vjeruješ da nema Boga osim Allaha i onda šta? Potvrdiš to sa Muhammedu Rasulullah. Pa ako si iskren, kod ovog prvog, ovo drugo će ti potvrditi. Jer je Muhammed Rasulullah praktična primjena šerijata za la ilaha ila Ako nešto fali kod Muhammedu Rasulullah, to je znak da kod la ilaha ila nešto nije u redu. Jednostavno. Pa kako ti možeš reći da si Muhammed Rasulullah, a kažeš la ilaha ila Ako kod ovog drugog nemaš ništa. Onda malo lagiš. Reci ako Allah volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti gdje ima prost, onda malo više lagiš. I ti kažeš da ti je Bog Allah, jes, šta ćeš sa ovim drugim, on poslao poslanika, evo ti, preko njega da zaradiš ženete. Ej, <laughs> ti moju tradiciju dirat, ja sam ovako zapamtio, znamo mi takvi. A? I oni su pamtili poslanika sa ovim u isto takvo vrijeme, u ista vremena ona. Mi smo kaže zapamtili Muhammeda, šime što došao. Zar da svedeš jednog Boga, sve Bogove na jednom, kakva je to priča? Moramo mi, malo ovako, malo ovako. Zatim kaže uzvišeni, dalje u ajetu, Usulul džennete antum azvađukum tuhdarun. Kaže, uđite u džennet vi i žene vaše radosne. Gledajte ovo. Kaže uzvišeni, uđite u džennet vi i vaše žene radosne. Sad bi oni, jele, što vole tumačiti, kako to lutova žena ne ulazi dženet? Otkud sad ovo? Kako uzvišeni kaže vi vaše žene radosni? Braćo moja, ovdje se ne misli na tu vrstu žena, niti oni Allahovi robova koji su bili Asi, Allahu te barek Vi i vaše žene radosti. I kaže, nego se misli ovdje na one žene koje su zajedno sa svojim muževima gradili kuću za dženeta. Ha? Valahi je tako. Vi i vaše žene radosni. One žene koje su ispraćale svoje muževe bez imalo šubhe, idi u džihad. Zovu te hurije, idi bolan. Jer njezin jekin, njezin tevhid ne može poremetiti Šta? Misao da on možda izgubi svog čovjeka. On umre šta ću ja sad jedna sama. Ne valahi. Ne tako mi Allaha u džennetu je. Sa prvom kapi krvi sestro, on je u džennetu. Tvoj. Tvoj inšala utala. I šta god da se desi kad bi se udala, nema ljudnje u džennetu. Nezadovoljstvo će biti ukinuto. Završeno, halas. Ali tvoja nagrada za ispraćaj, svog muža na rad za Allahovu vjeru, da mu kažeš, di se, čuješ li što Ezan govori? Jel ti čuješ šta on kaže? Pa nek te Hanuma malo boce, slobodno ga ti pljusti nekad vodom. Diš se bolan. I obično ujutru malo je teži, Pogotovo kad je vruće, ono zima, kad se najsaš pored i padno grijanje, <laughs> ne ima šanse ustati. Radio čitav dan, jes, vremena jesu. Valja malo valja zida, valja... Pa teški su poslovi. A zato žena, žena može muža i te kako dobro, što bi rekli bosančero si pod jarca tlaktom. Diš se volan, boj se Allaha. Čuješ što moj din zove? Šta zove? Ma šta šta zove? Odmah sestro Lončić vode ušakuj. Prsli ga. Ustani volan. Hurije te čekaju, nagrada, svaka, svaki korak. I gledajte, ispunjavaju šta vi i vaše žene radosni. Wallahi, za svakog dobrog muđahida i halife stoji dobra žena. Otvorite istoriju, pa ćete vidjeti. za svakog muđahida stoji žena. Šej Abdela, znam da se vratimo samo do njega. Šta je uradila njegova žena, Rahimehullah? Ha? Sačekala sa puškom kad su došli mušici. Ta guti da ga traže. Šta hoćete, kaže? Allahu akbar. A danas naše žene moraju, naše našu braću klagijama tjeran. Diš se, kaže, ne mogu da te, šta pita Juhka, diš se. I onda, ono, znaš, braća to hoće fino farbat, ono. Joj, žena, nemoj, morio sam se, ne, ne, sestro, ne dajem mu ovu priču nikako. Jer namaz je za odmor. Ako se umorio, samo mu kaži, od tamam, ide odmor se malo. Kaže, po sen, sve, bila le, proučitam da se malo, da se malo odmorimo. I ne daje mu sestro blefat ni izbliza. Pa ono, ne, ne, ne, ne, ne, samo ti njemu navedi hadis, diš se. Upri tam gdje trebaš. Pa ja, pa mu kaži, ponovo, pa znaš ti da kod će samo ostaju žene. <laughs> Žena, ma nije vađi mu džemat. A ti, šta je to s tobom, to ti? Čemo ti kupiti pelene možda, ili? Ono, jel da što... <laughs> znači, žena žena koja je radosna sa svojim mužem, ali to sve treba da bude u okviru, nemojte ovaj da sad sestra pritjeraju da to bude sad ujutru, umjesto ločiš malo vode na prstima, nemoj sad kantu vode na njega, pa on ustane, pa žena zvuk levo, pa da ona kanta završi tamo gdje ne trebala da završi. Nego ja govorim sve u, u, u, u mjeri, ono koliko je dozvoljeno. Ali vallah i braćo, koliko žena može da utiče na svog muža, to je čudo. Valah je čudo. S druge pak strane, koliko samo jedna čokolada, evo rećemo ne samo ti, a, Jelanza, šta može da napravi ko ženi? A mi to često, ovaj, često to braća nit hoće primijenit, nit razmišljaju. Jer, pazi, i žena je ta koja je 26 sata u kući. Ja ne znam, ja sam probao. Ja sam, hoću često i opra ženi kažem iskreno. I ovako da vidim nemoj me Hamza šutkat, ja moram istinu govorit. I ovako kad vidim ovaj, samo da vidim kako je jedan dan ženi. Jedan dan ženi u kući. Wallah je. Da vidim kako joj je i sa onom djecom, i sa onom, i sa onom. Ne kažem, ovo je samo jedan dio, njoj, jedan dio mali, njoj i jest mjesto u kući. Njoj i jest mjesto u kući, ovdje mi puno i šaret, već je sestra reći da sam na njihovoj strani. Ne, ne, ja govorim o istini. Ovaj, I govorim o odnosu, o tome koliko žene koliko žene, ne govorim o braku, koliko žene mogu da utiču na svoje muževe. Ja govorim upravo ovo radi toga da jedna čokolada svojoj ženi nema tu blefanja. Govori se o ljubavi između tebe i nje. Jer će Allah te bare kao moraš je nasmijat nekad. Dođe žuta minuta i tebi kako i njoj. I to je taj odnos između tebe i nje. Ja ne, govorim ovo da bi vi bili dobri radi njelka ovde. ne, radi dina, radi vjere radi vjere, jer vas dvoje, nas dvoje, prije svega gradimo odnose, jer to je džemat. Gradimo odnose da bi šta? Odgojili djecu ili odgojili sebe da bi zaradili Allahove oproste. Vi i vaše žene radosni. Svatate. Vi i vaše žene radosni da uđete u džennet. Jer ti napraviš sebi ambijent u kući. Ti i tvoja žena. Vi ste vlasnici ambijenta. Vi ste vlasnici ambijenta u kući. I ako se, bez obzira koliko, znači i taj džemat u kući, ako se i tu uvuče nešto s čime Allah te barke, tamo nije zadovoljan, gotovo, halas, završeno. Pa makar ga odbila u postelji, makar ga odbila u postelji, to je propis, ovo nisu igre. Jedno me brat pita, kaže, zna se desit, ono, žena, nezadovoljna i Ništa. I ja onda dignem ruke i vićem amin, ono, kroz njega, amin, kaže, šta ti aminaš? Pa meleci te protilju, ja vićem amin. Amin, amin. Jeste sad li što govorim? Znači, toliko je to krupna stvar, toliko krupna stvar, da možda nekad, nekad ovaj, ja vam govorim ovo, jer znam na terenu sam, iz iskustva, šta se dešava. Šta se dešava. A gledajte, zaraditi džennet, kako žena može kod svog muža zaraditi ženet? U pokoravanju mužu, onom što je šerijat, Allah te barke od naređuje, to je pokoravanje Allahu, braćo, nije njemu. Ovdje se često mjerla poremeti. Kad ja kažem ne možeš izaći iz kuće, to je propis od Allaha. Kad ja kažem ne može, ne može, halal. Svatate? Kad kažem da nešto ne može, onda ne može. Nema tu igre ni priče. Ako hoćemo šerijat u kući. Isto tako i, i sa ove druge strane. To je ono da bi, ali to ne smije da se stavi u formu vojskovođe. Da ti dođeš u kuću i žena hudnica samo što je savila pitu, već vrata lupaju tamo. Pali se svjetlo cijalca prigara, eto babe, djeco tišina, niko da nije mrdno, niči. Znači, odnos koji je imao poslanik, sallallahu alaihi sallam, kako on prema svojim ženama, tako i one prema njemu. Tako i one prema njemu. Zatim kaže dalje uzvišeni, kada govori da će ući dženet vi i vaše žene radosni. Nema ga od nas, braćo, ko ne bi volio da uđe u dženet. Allah mi uzvišeno. Onaj ko ne bi volio nije normalan. A onaj ko bi volio da uđe u dženet, a ništa ne radi za, za, za njega, isto nije normalan. Ne moraš da radit. I nema ga od nas ko bi volio da vidi svoju ženu u džehennemu ili žena da vidi svog muža u džehennemu. Zašto ovo govorim? Ovo je mjerilo tog spoja braka na dunjalku. Ako voliš svog muža i voli on tebe, pa daj da zaradimo džennet zajedno. Daj da vidimo, ima li je kakva ta prepreka ili crta ili kvačica koja nam to sprečava. Jer ako sam ja ljut na tebe, ženo, to nije dobro nikako. To nikako nije dobro. A imam opravdani razlog. Jel da, kad govorimo ovako, ne moramo detaljno pojašnjavati. Ovo je jezik, jel su bilo taj govor. Znači, znamo, ne moramo sad svaku stavku stavljati da bi pojasnili čemu se radi. Normalno, u onim što je Allah tabar, tala, naredio i dozvolio. I zabranio. To je pokoravanje njemu te bareke, o te Allah. I vidi, kaže uzvišeni dalje, u tijelke džennetu leti uristu muha bima kuntum ta'melun. Kaže, eto, to je džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili. Pogledajte, ponovo uzvišeni kaže i nema ga, nema, znači kad se spomene žene, to vam je nagrada za ono što ste radili. Kad poziva ovo, sećajte se, početak kajta, nastavite zaslužite oprost, radite. I na kraju, kad ste ušli, kaže, eto, to vam je nagrada, zašto? A to što ste radili. Jeste shvatili? Nastavite pa, početak ajeta. Nastojite da zaslužite oprost. Čim Radom, dijelima svojim. I na kraju kad ste ušli, eto, tu vam je nagrada. Zašto? Za ono što ste radili. Za ono zašto ste se trudili. Jer ja ću, da, kaže uzvišeni, ja ću platiti ono i mnogostruko. Za ono što ste radili. I kaže u hadisu od Ebu Sejda, Ahudrija, radijalana Jebu Hurere, radijalana navodi se, kaže, Da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, obratite pažnju na ovaj hadis. Kaže, kada stalnici dženneta uđu u džennet, povikaće melek, vječno živite, zatim dalje, nikada nećete umriti. I zatim dalje, vječno budite zdravi, nikada se nećete razboljeti, vječno budite mladi, nikada nećete ostariti i vječno se naslađujte, nikada nećete biti nesretni. Vraćamo se na hadis. Allahu ekber, gledajte, idemo dio po dio. Znači, poslani se svojim kaže da će kada uđu džennet li u džennet, Allaha molim da budemo ti. Kada uđu džennet, povikat će melek. Znači, po, reće velikim glasom, ko čisto biće govori, kaže, vječno živite. Pogledajte ovdje ko voli život. A ko voli vječni život? Gledajte ovdje na dunjalku. Ko voli da ovdje živi vječno? Samo zarobljenik. S tvojih strasti. A ovdje kaže vječno živite. Evo vam to. Vječno živite. Znači nema više smrti. Zatim kaže nikada nećete umriti. Kako je njih ovdje strada umro? jer ne vjeruju. Ne vjeruju da će polagat račun. A ovdje je došlo, vječno živite, nikad nećete umreti. Šta trebamo? Žuditi da nikad ne umremo. Je tako, braćo? Žuditi da vječno živimo. Ko od vas ne bi volio da vječno živi? Ko od vas ne bi volio da ne osjeti smrt? Da je nema? Ko ne bi volio? Tako vam, Allah, pitajte se sami. Ovdje kaže, vječno živite, nikada nećete umreti. Allaha molim da vječno živimo, da nikad ne umremo. I da čujemo ovo što nam Melek bude govorio. Da budemo ti. Zatim dalje kaže, vječno budite zdravi. Pogledajte u hadisu blagodati sve koje ljudi ovdje vole. Kaže, samo nek je zdravlja, djete, pustiti mene. E, imam, što imam, briga, ovo je meni dobro da jedem i da pijem. To se u prenesenom smislu značenja znači. Samo nek imam ja pojest, popit i nek je meni Dobro, a šta mene briga, šta govori onaj s bradom? Ne interesuje vidi ovdje što kaže. Vječno budite zdravi. Nas će satirati, jel da, kako došlo, ajde, i ne maština, i bolest, i glad, sve. Nema ovo više. Završeno. Ovo se sve govori onima koji su sve ovo doživljavali. Kaže, nikada se nećete razboljeti. Nema bolesti. Nema više u dva, u tri, na više. Vudi, vodi dijete. Šta ćemo ženom? kako plati to, šta ono, šta nema više. Ovo prestaje. Ovo su mi završeno. Talak. Zatim dalje kaže, nikada vješno budete mladi, nešto nikada ostarte. Sve ono što vole ovi dunjalučari ovde. Gledajte u hadisu. Kada bi im ovo rekao, na dunjalku da njima govoriš, da im se obraćaš, oni izabrali bi te za glavnog vođu u parlamentu. Rekli bi, ne, ne, ti, ti, ti, ti, ti, tebe ćemo izabrati, ti nama sve obećavaš, pogledaj. Hvala Allah, povi šeitan, ne može im ovu naupast da govori. Gledajte, kaže, vječno budite mladi i nikad nećete ostati. Nemojte mi filozofirat da niko od nas ne volio da doživi, jel da, da se sagneš, sad ne možeš, nisi ni za šta više. Samo možeš i badet i to je to što možeš. Ti Ništa možeš raditi. A ko ne voli mladost? A? 21, 25, 30, i kako se svi smijete odjednom? Šta vam je suhano? neki spavaju. Jel da? 25 i 30, mladost, nema straha, nema umiranja, nema boli, nema tugovanja, ne, već je osmijeh na licu, nema više zubara, nema više ginekologa, završeno. Zatim kaže dalje, i vječno se naslađujte, vidite ovo, sve ono Allaha mi što dunjalučari vole na dunjalku. Sve za jedno za drugim. Vječno se kaže naslađujte. Šta bi volio ovdje? Samo jedi, pi i izmišljaj. Kavijar, pravijar, nema, kakvi jela nema. Ovako, grah s ovim, grah s onim, jel da? A kod nas je, kaže, droca sa vilješkom složim s kaškom. Tako god na bodije, nema veze. Dobra. Jel da? A ovi, samo naslađivanje. Samo jedi, jedi, jedi. A ne, u džennetu je ovo. Za koga? Za Allahove poslušne robove. I zatim kaže, i nikada nećete biti nesretni. Hadis bilježi muslim. Pogledajte. Osobine, sve koje, svaki ovaj čovjek na dunjalku, koji neće da robuje Allahu, kada bi mu je naspominjao ovde i govorio da se obraćaš njemu, ti bi vidio da on, da on u tebi vidi, a ne ima spas. Od dragosti što mu govoriš da je on jedan od ti, da hoće da bude vješno mlad, da neće da ostari. I ovo je dobar primjer za davu s kim se susrećemo. Hadis za davu. Da li bi volio da vječno živiš? Da li bi volio da se naslađuješ, da jedeš, da si vječno mlad, da te ništa ne boli, da ne stariš, da nećeš umret? Koliko ne bi volio džennet? Ima to u islamu. Ima u islamu. Hoćeš li? Hajde, napravi ugovor. Kako? Izgovoriš radet, malo se okupa, izgovoriš radet i počneš klanjati. Eto. I nastavi. I šta više? E, nemoj ti meni. Slušaj, pa ja sam ovako, ne, ne, mora se raditi. Ja moram raditi, ja moram do tri posao firma, ne, ne, ne, moj ti meni, meni kad direte, ostaću bez posla. A, vidiš, vidiš kako laži. Prvo kad si mu obećao, to sve mu kaže, jel, gdje to ima? U dženet, e, kaže ne. Zašto? Zato što ne vjeri. Jel da? Jer onda vjeri, on bi pošao klanjati, bila. Ti kako je jednostavno. Ti mu sve kažeš, ima. I kuneš se Allahom, ima sigurno. Čenet, hurije, jel da? Šatori, biseri, merđani, cigle, zlato. Hoda, idi kut ti volja. Nema više bola. Ima jedan še, kaže, še, kaj izo, ja kad uđem u dženet, nemoj, kaže, da me tražiš milion godina. Kad odem sa hurijama, ne traži me nikako. Eko, ništa, še, nema ljutnje, tamo nema. Na srdu, vidit ćemo se opet, ništa, nema veze. Kaže, nemoj me tražiti, ja odo. Dobro, rekao. Allah te nagradio. I vidite, i vidite ovaj, pogledaj, kad čovjek u to pondiš ovde, on to sve, ali da ima ovde. Znači da mu kažeš, da mu kažeš druge pa strane, ću sve ono ti obezbedim ovde, hoću. Šta trebaš sad za to? On će reći, samo reci šta treba čovječe. Ma reci, ja ću dan noć kopati, jel tako braću? On će radi 24 sata samo da mu ne bude, da bude zdrav, da vječno živi, da bude mlada. Ne 24, on radi, a stari 26 sata, ne za šta rade sad. A da mu ovo većaš, on ne bi spavao. On bi rekao šta treba da uradim samo da ovo dobijem. Samo šta treba da uradim, da ne ide nikad doktoru. Ej, sve bi dao. A ti mu kažeš, kopaj zemlju, čitavu zemaljsku kuglu, učin, nije problem. Vjerujte da bi krenuo, hoću ba. Samo da mi to pokaže. A gledaj kako uzvišeni, koliko uzvišeni traži malo od tebe da ovo dobiješ. Pet puta dana samo farzova, da ne učini širk, Allahu te barak je tala. Samo farzove da klanjaš. Ništa više, pet puta danas, samo farz, da imaš šaslu, da nema širka, ni kufra kod tebe. Mi znali te Allah, Allahu voljom, i dozvolom ulaziš u džene. Jer neš da ređe, pazi, neće da ređe, ali doli, jer da ređe gore, e, mu stavi, e, za da ređe moraš, mora ti malo, jel, i pendrek po leđima složiti, mora te malo neko i pritvoriti, zatvoriti, mora ti, Boga mi nekad i glavu osjeći, mora ime tak stignuti, <laughs> čelo, pa što nešto, to je, Znaš, ali i sa osnovom namaz, po zekad, hađ i ovo što imaš, osnovom samo farzovi džene. I on danas treba pet puta po pet minuta da izdvoji. I on neće, kreten. Laže. Laže, jer on ne vjeruje ono što ti njemu obeća. Onda vjeruje šta? On bi krenuo. Jednostavno. Ma braću, tako jednostavno i sestre. Jer onda vjeruje ono što mu govoriš, on bi krenuo. On neće da krene. Zašto? Zato što ne vjeruje. Zato je skijapško ne planja jednostavno ku cijelcava. Neće da radi. Jer nije ubijeđen ono što mu govoriš. A re, obećaj mu to na dnjalku, on će radit direktore, druži direktore, kad treba razio na u šest. Ništa se ne sekira i direktore prvica. I na kapija, onaj čuvar izlazi, ma, maže oči, a ti već stojiš. Ne nisam. Moram platu do... A, a očekuješ platu na sudnjem danu. A ništa nisi uradio. E pa ćeš ići i onome kod koga si zarađivo. Idi kod svog direktora, nek ti on dadne sad one kandi i čokolade, i one paradajzove, i one gume, i felge, sve idi njemu nek ti dadne. A mi nećemo. Mi ćemo ići onom Erlezak. Da nama on dadne, inšalav te. Jer smo mi šta? Vjerovali i bili mu šta? Kako je došlo ovdje poslušni. I gledajte, zatim dalje kaže Ebu Sejdjel Hudri Zadjala Anhum, prenosi da je Allah poslani sallallahu i sallam rekao kaže uzvišeni gospodar, naš gospodar, Allah te barake ta'ala i hvala mu koji nas je uputio. Allahu akbar. Hvala mu braćo koji nas je sestra uputio, naš gospodar. Hvala Allahu koji nas je uputio. Hvala Allahu koji nas je uputio u sunet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. vallahi pretretni smo. Prca nam široka, niti imamo tegoba, niti imamo bidata, niti nas nešto koči, tare, niti moramo se pati da nađemo, jel da, nekakve dokaze za nešto što radimo, a nema, nego samo pravo i baš ljepota jedna. I kaže Ebu Sejd el Hudri, da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, kaže, kada uđu u dženetlije, u dženet, uzvišeni gospodar te bareke u otala reći će dženetlijema, o dženetlije, pazite, U dženetu smo inša Allah Zamislite sebi to. Jer je bolje da zamislite. Znate zašto? Zato što ćemo početi rad malo više za njega. Kad zamislimo da smo u dženeti, sad zamislite, u dženetu smo i doziva nas naš gospodar. Ovo će biti najgore dženemljeno. Što nikada Allaha neće moći vidjeti. A tad će vjerovat u njega. U dženemu. Ovo je sad gotovo. Tarda skinuta. Sad je objeđenje. A, šta ćete sad? A vidi, a dženetlije, vjerovali ovde, i sad slušaju svog gospodara, dozivaj. O, dženetlije. Allahu akfer. Pa kaže dalje, i kaže, onda će se dženetlije šta? Odazvati. Lebejk, Allahume, lebejk. Odazivamo ti se, gospodar. Gledajte ovo u hadisu kako je došlo. Kaže uzvišeni na dunjalku ovde, u Kur'anu, jaj badi, o, robovi moji, šta oni kažu? Odazivamo se, gospodar. Ha? Šta treba gospodaru? Morate mi robovat pet puta. Lebejke Allahumme lebejke. Odazivamo se gospodaru. Evo nas. Trebate postit. Gospodaru postimo. Trebate učinit kufru taguta. Evo nas gospodaru. Odazivamo ti se. Nemojte mi širka činit. Odazivamo ti se naš gospodaru, te bare kvetala. Morate samo meni bade činit. Odazivamo ti se gospodaru. Morate saburat. Odazivamo ti se gospodaru. Ubijat će vas na mome putu. Odazivamo ti se gospodaru. Klaće vas na mome putu. Odazivamo ti se gospodaru. Mučit će vas na mome putu. Odazivamo ti se gospodaru. Ha? I na sunje dan u džennetu oni kažu kad ih dozove gospodar, ali sad svojim imenom onako i, i glasom kako to samo njemu priliči. I on kaže, o ženetlije, i oni kažu, odazivamo ti se gospodar. smo mi istrenirali se dobro, gospodaru naš. Mi smo se istrenirali, čim nas pozoveš da mi glave dižemo. Evo nas. Reci šta treba gospodaru. Ubijajte mušike, evo nas gospodaru. Udrite ih, evo nas gospodaru. Budite muđahidi na mome putu, mi smo. Govorite istinu, mi smo gospodaru. Mi se odazivamo tebi. Jer robovi smo tvoji, a nismo robovi bijele kući. Mi ne menjamo kiblu. A? Vlasti, gdje je naša kibla? Kaba. I ne možeš sad na ovu kiblu pa na ovu. Odazoveš se sad gospodaru, nebesa i zemlje i onda obami. A pa ne može tako. Ne možeš. Jer kad kreneš ovdje jednom, izginit ćeš. I onda takvi se odazivaju. Ponovo, džennet, znaju da ne treba. Jer su na dunjalu kućili. Ali ona čežnja i želja za susretom sa gospodarom i ona iz ti do njega, azevađel, kažu, odazivamo se gospodaru. Evo nas. Mi smo. Pa kaži, da kažu dalje, u tebe je svako dobro. Ha? Allah ekber. Kod tebe Allah svako dobro. Pa će, kaže, reći. će i gospodar te bareke u etala. U, robovi moji, jeste li zadovoljni? Gledajte ovo. U džennetu uzvišeni razgovara sa nama. I pita, kaže, o, robovi moji, jeste li zadovoljni? Pa će oni reći, kaže, subhanallah, gospodar naš, kako da ne budemo zadovoljni? Oblik čuđenja pitanja, kako da ne budemo zadovoljni? Hej, pa ja sam u džennetu. Gotovo, više nema sudnjeg dana. Ja sam vječno mlad. Moja žena sa mnom, moja djeca sa mnom, moja porodica sa mnom, moja djela. Sve je gotovo. Kuća mi izgrađena. Mater, misk, mošus, srebro, hurije, rijeke kroz koje će potoci. Dženeti kroz koje će rijeke teći. Školjke od disira, merđani, sluge, meleki, ashabi, poslanici njihovi narodi, svi su tu. Poslanik, sallahu alaihi sallam, sjedimo u halki sa njim, Allah, molim da budemo oti. Zamislite da sjedimo u halki sa poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Onaj ko bude sjedio u njegovim halkama ovde, Allaha mi uzvišenog, mi izni lahi ta'ala, Allahom voljom, sjedit će u halki tam. A ko hoće da zna kako izgledala halka Muhameda sallallahu alaihi sallam, neka je traži ovde na dunjalku. Da li su njegove halke bile halke blebetanja ili mahanja glavom, udaranja sabljom sam sebi ili ne znam šta će više. Ne. U njegovim halkama ko će da vidi i ko će da ga voli i da sjedi sa njim, to mora u ratu ovdje. Ovdje ćeš sjediti. Ako pripremiš tu halku tamo, ne skiraj se. Vrata će biti otvorena. Ulazi. Evo ti halka. Pa kaže uzvišeni, Oni će njemu reći, uzvišenju gospodaru naš, kako da ne budemo zadovoljni gospodaru? Kada si nam kaže, dao ono što nisi nikome dao tvoje stvorenje. Pogledajte ovo, nikom nisi dao. Evo nas u džemetu, kako da ne budemo zadovoljni, ne Pa sve imamo. Pa kaže i odgovorit će. Onda će im Allah te barake od tada reći. Hoćete li da vam kažem nešto bolje od toga? Gledajte ovo. Svo vrijeme govorimo o džennetu. U džennetu smo išala u tala. I nema više smrti. Vječno uživanje. I kaže uzvišeni, sad ćete vidjeti nešto bolje od toga. Braćo i sestre, uzvišeni tvrdi i mi vjerujemo. Kaže, kad nam se obrati, kaže, nakon svega što bude, prošao je sudnji dan, oprošteno, sjedimo u halki. Džennet je, jedan drugi. I uzvišeni kaže, nismo zadovoljni. Kaže uzvišeni, da ću vam što nešto bolje od toga. Pa šta će bolje od ovoga? Šta ima bolje gospodar naš? Kaže uzvišeni. Obasovat vas, kaže, svojim zadovoljstvom i nikada se više na vas neću na njoj. Suhala. Uzvišeni kaže da je sve u dženetu manje vrijedno od toga da se on obaspi, da te on obaspi svojim zadovoljstvom i da se više nikad Azzeveđel na tebe ne naljuti. Subhanallah. Allah molim da budemo ti. I gledajte, braći i sestre, zarada i plata za dženet, kad govorimo i uvijek govorimo o ljudima koji ništa ne rade za dženet, je ibret kako ljudi misli da uđu u dženet kako misliš da gledaš lice plemenitog gospodara te barke vetala, a nikad mu nisi pao na seždu? Kako misliš to izvesti? Kako misliš? Kako misliš ući u džennet bez polaganja računa, a da ovdje nikom ni zašto ne položiš? Da te ovdje prođe da tu... To je nemoguće. Zato se dženneti zarađuju braćo ovde. Zato su dženneti i jesu po hadisu prekriveni čime? Iskušenjima. Jadan je onaj. Jadna je ona skupina u koju ne bude niko prstom upiru. Jadan je ta skupina. Selef u su smatrali da kaže ako je čovjek, iako bi ne znam bio kakav alim, ako ga kaže niko ne bira, kaže on ne poziva Allah. Ovako su oni govorili. Jer kaže onda poziva Allah, ne tako desilo. Jadna je ona dava koju niko ne dira. Jadna je ona dava koja bježi od dave. Jadan je onaj poziv u Allahovu vjeru. Koji bježi od srži poziva u Allahovu vjeru. Jadan je onaj i svi oni koji žele da sebi naprave džennete na dunjalku. A da im je nekako da imaju i ovaj i onaj svijet koji je oba uzvišeni rastavio. Vel to se runa hayata dunja. A vi više volite život na ovom svijetu. Vel ahiretu wa vabqa. A ona svijet za vas je. I zato, braći i sestre, onaj ko bude žurio ovde na dunjalku da dođe u džennet, taj će prići brzo i preko svira će prije. I nemojte mi reći da ne bi voljeli da preko puta vas vašeg dvorišta u džennetu bude komšija Omer ibn Hatab. Da ga svaki dan gledaš. Nemojte mi govor da ne bi voljeli da vidite Fatimu radijala vanha. Nemojte mi voljeli da bi voljeli da ne bi voljeli da vidite Ajšu. Umu Saleme. Hatidžu. Asiju. A? Majke pravovjerni. Ashabike. Mu'minke i sestre muslimanke kako volimo ovdje da sjedimo, da nema belaja. Šta mislite kako treba da sjedimo u džennet? Da hodaš rijekom, a nema više belaja. Zato čežnja za džennetom, braćo i sestre, čežnja za džennetom treba da bude tolika, tolika više nego da dišiš na ovom svijetu. Jer žunja za džennetom, kad je opisana, žunja da uđeš u džennet, je nešto što je preplavilo tvoje srce. Od toga da, je tvo, da tvoje srce bude okupirano samo, okupirano, samo težijom za ibadetom za Allahom te bareke vatala. I da samo tražiš koji su to koji je tvoj gospodar Azevedžel voli. Pa otvori Kur'an pa ćeš vidjeti koga to Allah voli. Na kojem si ti stepenu i ja. Koji su ti koji će biti obasuti Allahom milošću i oprostom? I vallahi, halalite, vallahi braće i seste, sve kad gledamo generalno, niko nije počašćen ko šehid. Niko nije počašćen ko šehid. Zašto? Ja mislim da je svakakav komentar zašto je šehid počašćen suvišan. U smislu da Zašto, braćo? I pogledajte, kad se radi o temeljima islama, šehadetu, namazu, postu, zekatu i hađu, njegov krov je šta? Džihad. Krov ovoga je džihad. Zašto krov? Zašto krov? Nema ga od nas koji napravi kuću, a da ne bi volio da je pokrije što prije, da ne kisne. Jer će sigurno šta? vremena koja budu dolazila, kiša, led, promjene temperatura, ima da je nagriza. Ima da je nagriza i ode cigla po cigla. Pa žena kaže, fura, malter je ovo čoveče, treba malter sad. Pa ovo, ponu, pravi nam kuću. O čoveče moj, pravi kuću, daj da pokrijemo. Hajmo ženo pokriti. Ali za ovo pokrivanje treba i uriđalom. Da bi se ovo sve pokrilo, da nekise se trebaju ljudine trebaju ljudine koji će se odgojiti dole i ode u spratu. Pa kažeš, ženom sjedi, a ja odo da pokrijem ovu kuću. Odo da ovo sredim, da ne kisne i ne sekiraj se, hanuma moja. Ja kad odem, ostaće krov i ne sekiraj se onda. Ja ću biti taj koji ću te prepoznati i reći, gospodaru moj, ono je moj, ono je čeljade moje i ono je moja hanuma na sunnjem danu. Eno je, ja sam napravio krov za nju. Ja sam pokrio. A ti gledaš odozdu. I ja se zauzimam Allahovom voljom i dobrotom za tebe. Gospodar, molim te oprosti uvedje. Koja ta? A ja sam vama obećao šefat. Ti si moj šehid rob. Može. Jer smo zajedno gradili kuću, gospodara moj. A ja sam odšao da je pokrijem. Mi smo zajedno klanjali, postili zeka, da ol, hađ obavili. Ja sam odšao da pokrijem kuću da je pokrijem vrhuncom islama i tim džihadom da ne kisne, ostavio sam je dole sa pokrivenom kućom. Da ne pokisne ona i moja familija. Eno i gospodar, vidi mi. Ja i vidim. Dozvoli mi šefat za njih. Allaha te barake ve ta'ala molim da nas i naše porodce sastavi džanet. Molim Allaha uzvišenog da nam greje oprosti i dženeta nas molim Allaha te bareke ve tala da podari bereketa u našim porodicama u našim sticanju znanja. Molim Allaha te bareke ve tala da, dadne, da nam dadne čestit porod. Molim ga te bareke ve tala da pomogne svojim muđahide gdje god žive, radili, borili se. Molim Allaha uzvišenom da oslobodi našu braću i sestre iz zatvora. Molim ga te bareke ve tala da podari bereket u ovoj davi molim ga uzvišenog da sve one i svakog onog koji spletkari islamu i muslimanima da im to gospodarcu naš razračuna. Molim Allaha te barke vetala da ujedini srca muslimana. Molim Allaha uzvišenog da nas pomogne na putu istine. Molim ga te barke vetala da uveliča naše skupove ispravnim znanjem i on i nosiocima tog znanja. Molim Allaha te barake vetala da nam grije oprosti dženeta suvedenja molim ga uzvišenog da nam pokrije naše sramote javne i tajne. Molim ga te barak je votala da sjedini srca muslimana jer jedino je on to kadar. Molim ga te barak je votala da pomogne svoje muđahidi i god živeli radili boli se. Molim Allaha te barak je votala da sjedini naša srca. Da naše razvernice učini time da se zavolimo ime njega molim ga te barek joj tada da nam oprosti grijehe i u džennet nas uvede. I rekao ova molim Allah da oprosti ime nimama i posljedna dova ilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ešhedu an la ilaha ilan te stakvrke wa tubu lej. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Önemli. Garantisi.